الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا وبعد Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima kojima nas je obasuo i velikim i malim i oni koji smo svjesni i oni koji nismo svjesni i oni koji i na onim blagodatima koje su nam očite i za koje dobijemo da nam Allah stano tera poveća i za one blagodati zahvaljujemo za koje se i ne sjećamo i koje zaboravljamo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od njegovih iskrenih i zahvalnih robova. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari vreket u ovom našem lijepom skupu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da mi pomogne da vam dostavim ono što se što je na mom srcu i što sam odlučio večeras da vam dostavim, a da vaše srce otvori za istinu i da ono što je od istine prihvatimo i da to slijedimo. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častu, častnu i čistu porodicu, na njegovu ashaabe i sve one koji ga slijedi do sudnjeg dana, i vama braću, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu i poslije svih ovih dova i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala zahvala što ste nam došli ovdje sa selametom molim Allahu subhanahu wa ta'ala da vas za to posebno nagradi najljepšom nagradom Allahu subhanahu a pa zatim braćo mi vidimo danas u svijetu ovaj sukob koji traje I nažalost, mi smo uglavnom u poziciji posmatrača. Učestvujemo u tom sukobu sa malo snage, sa malo truda. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti, da nas pomogne i da nas učini od onih koji će aktivnije učestvovati u onome što se događa u svijetu i oko nas a događa se sukob koji nije počeo sa, sa nama, nije počeo ni sa našim djedovima i predcima, čak šta više nije počeo ni sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam i objavom Kur'ana, nego je taj sukob stariji i od, i od objave Kur'ana i od poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a to je sukob između istine i lažem postavlja se pitanje i ono što je ključna stvar koju moramo shvatiti zašto se danas nećemo postavljati pitanje prije, ali evo danas da mi shvatimo za sebe zašto se danas neprijatelji islama tako žesto koji druženo bore protiv nekih malih skupina muslimana ovdje i ondje Kakva je to borba? Zašto se oni bore? Ako se vratimo na Kur'an, onda će nam stvar postati očigledna. I kad pročitamo Kur'an i onda pogledamo u realnost, onda vidimo da je to tako da Allah subhanahu wa ta'ala ono što je objavio, objavio i pogađa u samu srž. Da se poklapa sa onim što se u stvarnosti događa ono što je u knjizi, to vam je i u stvarnosti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zašto se oni bore protiv Kur'ana? Mnogi daju razno objašnjenje, je tako? Da je to u pitanju neka sad novo otkrivena bogatstva, da su to ovo, da su to ono, politike razne, međutim, ne. Vala je za luna i ukazi lunakom, hata je rudukom, andinikom, i niste pa neće se prestati protiv vas boriti dok vas ne odvrate od vaše vjere. Dok vas ne odvrate od vaše vjere. To je krajnji cilj njihove borbe. Oni žele sve da vas odvrate od Allahove vjere. To je njihov cilj. Braćo, oni se ne bore za, za komad zemlje. Pa zar nemaju prelaz nad čitavom planetom? Osim nekih malih lokvi, malih područja i malih prostora. Šta im smeta da taj mali dio ostane izvan nas njihove kontrole? Nije nego ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم in istata'u. Da vas sve dok vas ne odvrate od vaše vjere ako budu mogli. To je cilj. Allah subhanahu wa ta'ala je to nama objasnio, izdefinisuo. Međutim, šta je cilj muslimana da se bori? Šta je njihov cilj? Dakle, cilj neprijatelja, cilj nevjernika je da uspostavi kontrolu nad čitavim svijetom i da ostvare svoj prestiž da zatru svaki trag bilo kome kojim se odupirje suprostavlja ili neće da im se pokori. Oni ne žele da postoji igdje, bio gdje, i ko ko će im se suprostaviti u nametanju njihovog nevjerstva, njihovog nevjerničkog sistema. O tako? To je cilj njihove borbe. A šta je cilj borbe muslimana? Šta treba da bude cilj? Allah subhanahu wa ta'ala je to jasno objasnio. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Borite se vi protiv njih sve dok ne nestane fitne, dok ne nestane širka, dok se ne zatre u korijen i dok sva vjera, sav din, sva pokornost ne bude samo Allahu subhanahu wa ta'ala. A? Što se oni bore? A što se mi borimo, što se muslimani trebaju da bore, isto tako. Da uspostavi red na zemlji, da vladaju zemljom i da nigdje ne ostane ikoga ko će se Allahu subhanahu wa ta'ala suprostavljati, prkositi, dok svi ne budu pod kapom, odnosno pod okriljem Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. I vjernici i nevjernici. To je borba. Ja ejha alladina amen. Qatilu alladina yalunukum min al-kuffar wa yajidu fikum ghilza. O vjernici, borite se protiv oni koji su do vas od nevjernika. Kad će nestati oni koji su do vas pa da prestane borba? A? Znači, dok se sve ne objedini. Je tako? Qatilu allazina yalunakum min al-kuffar. Borite se do onih do vas koji su do vas od nevjernika. Kad će to? Gdje je cilj? Koja je to granica gdje treba da stane ova borba? A? Dok se potpuno ne ostvari Allahova vjera na čitavoj Allahovoj zemlji. Dok se ne po, potpuno ne ostvari. Kako treba ta borba da izgleda? i zašto treba da izgleda, šta je ovo u stvari, ovi ajeti, na što nas upućuju, da se i nevjernici bore za prestiž u čitavom svijetu i da se vjernici treba i da bore za prestiž, za prestiž u čitavom svijetu. I otkud sad mi o tome da pričamo? Pričamo zato što mnogi muslimani se izgube u dnevnoj politici. Al Pa onda ispadne da je to borba za neki kutak je tako, za neko preživljavanje, je tako, ili za neki opstanak, je tako? Međutim, nije Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da je ovo univerzalna borba, borba do kraja, je tako? Neograničena borba. Pa zašto je onda ograničavamo mi u svojim glavama, u svojim srcima, kad je Allah subhanahu wa ta'ala učinio neograničenom? I zašto naši apetiti zastaju tu negdje u našoj blizini? Kad ova subhanahu wa otvara te granice do kraja. Znači, danas nije borba za neki uh, Vaziristan ili za neke dijelove Afganistana, nije borba za neki dio Somala, nije borba za... Ne, nevjernici danas vode borbu za prestiž u čitavom svijetu jer oni ne žele da im se niko na tom putu suprostavlja. Žele da njima svi budu pokorni. Da im se svi pokori. Sad, šta je danas borba muslimana? Borba muslimana također nije za neki komad zemlje. Borba muslimana je također borba za prestiž u čitavom svijetu. Za prestiž u čitavom svijetu. borba muslimana danas je da se Allahu subhanahu wa ta'ala pokorava i da se ne pokorava nikome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A borba nevjernika je upravo da se muslimani pokore njima i da time ne budu više muslimani. Vodan ladine kefaru. Vodu uh, lau tekfurune kema kefaru. Fetakununa sevaa. Jedno čekaj, priželjkuju, da učinite kufr koji oni, pa da onda budete isti. Vidite, to je cilj njihove gore. Vodbe kathiru min ahli kitabi, lau jerudunukum, jerudunukum min badi imanikum kufara. Priželjkuju, jedva čekaju neki od ehlul kitabija, kad da vi počinite kufr nakon što ste vjernici bili. da vas poslije vašeg imana vrate u kufr. Min ba'di ma tabayyana lahum al-haq, nakon što im je istina postala jasna. Pazite, njima istina jasna. Oni nisu zbunjeni. Ne možete to misliti. Nisu oni zbunjeni. Njima je istina jasna. Pa onda, zato što im je jasna, oni žele da vi budete nevjernici nakon što nakon vašeg imana nakon vašeg gmara. Oni to žele. Oni žele da im se pokorite. Allah subhanahu wa ta'ala želi da im se ne pokorite. Allah subhanahu wa ta'ala želi da se njemu pokorava. A pokornost njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala i njima u isto vrijeme nije moguće. I toga su svi svjesni. Zato mnogi muslimani danas kad ih pozovemo Jel tako? I pozivamo ih u vjeru i da se odazovu našoj davi. Šta je njihov odgovor? A? Šta je njihov odgovor? Kao da samo neka Amerika i sad kad bi mi to tako kako vi pričate znači zašto odbijate ovu sad davu? Šta je problem? Zato što nemate hrabrosti da se ne pokorite Americi i, njegovim, sa, i njenim saveznicima. Je tako? Pa jel vidite da se radi o pokornosti? Mi kad bi njima rekli, vi se pokoravate Americi, on bi rekli, ne, pa dobro, zašto onda ovaj vi ne prihvatite? To je jedini razlog. A Allah subhanahu wa ta'ala nas upozorava, jel jel ladina amenu, in tu tiju, farika minar ladina utul kitabe, rutunum, jer utukum, bajde imankum, kufara, uvjernici. A ako se pokorite, jednoj skupini, nekoj skupini od ehlu kitabija, oni će vas nakon imana vašeg vraćati ponovo u kufr. Vi ste nevjernici postati. Wa in tuti aksaraman fil ardi bi lukam sabiri la. Ako se pokoriš većine na zemlji, odvešćete sa Allahovog puta. In tuti u ladine kefaru je ruddukum ala a'qabikum. Ako se pokorite nevjernicima, oni će vas vratiti vašim stopama. Gdje? tamo gdje ste bili, je tako? Da Allah sačiva, je tako? Da sam kalibu hasirin i onda ćete propast. Onda ste upropašteni. Kako pored ovako jasnih ajeta, danas mnogi zamišljaju da se mogu spasiti tako što će se njima pokoriti. I njima pokornosti biti. A Allah subhanahu wa ta'ala nam ovdje pokazi ako se njima pokorite, šta vi ste, kad sam kali vukavasirin, gotovo, upropasten. Allah subhanahu wa ta'ala nas uči da njegovo zadovoljstvo sa nama ne može biti istovremeno sa zadovoljstvom njihovim sa nama. Pogledajte u Allahove knjizi za koga je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da je sa njima zadovoljan. Tražite ovaj ajet radi Allahu anuhum. A, tražite, pa vidite koji su tu. Da li je moguće da igdje ikakve mogućnosti postoji da se kod jednog ili sa jednim bude zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala i Allahovi neprijatelji.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 Sukob. Radi se, braću, o sukobu. o nemilosrednom sukobu. O nemilosrednom sukobu. Zašto? Za prestiž u čitavom svijetu. Oni se bore za svoj prestiž. Mi se borimo za prestiž Allaha i Sanova Kara, vjeru. oni se bore bez ikakvog kodeksa mi imamo pravila. Allahu subhanahu wa ta'ala uput. Pravila koja je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Oni se bore za prestiž i mi se borimo za prestiž. Pa jesmo li onda isti? Oni se bore da nametnu sebe i da ljude upokore sebi radi svojih ličnih čekova i strasti. Oni se bore da se nametnu ljudima lažnima i da upokore ljude neistini i batilu a mi se borimo da se nametnemo ljudima, da nametnemo ljudima istinu, ne sebi da nametnemo, nego ljudima da nametnemo istinu i da upokorimo ljude, ljude istini, Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom šarijetu. Prema tome nije to isto. Da tako? To je razlika, kolika je razlika između istine i, vas. i vas. A e, tolika je razlika između jedne i druge borbe. Koja borba ima izgleda za uspjeh? Sami znate. Znači, jedan plus jedan ili neki više vole dva plus dva. Sami očita je stvar. Upravo zbog toga što se radi o, o borbi za prestiž, o borbi za, za za nametanje, odnosno u borbi za širenje i prožimanje istine, podučavanje ljudi istini, vi ćete vidjeti da se neprijatelji islama najviše protive čemu? Protive se isticanju istine i podučavanju ljudi istine. Mnogi od nas su naivni i misle da, na primjer, kad bi neprijatelji islama znali da mi ovdje ništa drugo ne radimo osim dersova, podučavanja, abdestu i namazu i propisima islama, da oni ništa protiv toga ne bi imali. Mnogi misle da se oni boje da mi slučajno ne bavimo se nekim vojnim aktivnostima, obukama, pa ih strah. Nije. Oni tačno znaju da mi ništa drugo ne radi osim podučavanja vjere. Ali upravo to im najviše smeta. Jer oni mogu profitirati samo dok do ljudi ne dođe istina. I dok ljudima istina ne postane kristalno jasno. Je li tako? A kad se istina dostavi, onda Allah stanova tajala pomogne one koji zabranjuju zlo i naređuju dobro. Je li tako? Poslije toga slijedi rasplet. Poslije toga slijedi rasplet. Oni ne žele dođi uopšte do zapleta. E upravo zbog toga sam odlučio da napravimo kratko poređenje i da vidite kako neprijatelji islama u trenutnoj fazi, znači gdje se najžešća borba vodi, pored znači, sablje, najžešća se vod, borba vodi za isticanje dokaza, borba do dokazima. Zašto oni toliko borbu ulažu, ulažu da svakoga ko progovori istinu odmah nekako zatvore u zatvor, skuće ga, da ga spriječe da, da ljudima prenosi, zato što je to prvi korak. Kad ljudi shvate da e, ono što oni rade ništa ne vrijedi, onda će mnogi od njih upredjeliti za, za ono što vrijedi. Tako Allah subhanahu wa ta'ala obećava. Znači, oni mogu profitirati samo dok budu, dok budu uspjevali ljude obmanjivati i lagati. Znači oni nemaju, oni su svjesni da nemaju nikakve šanse da izađu slobodno i javno, je tako, i da se nadmeću sa dokazima islama i sa propisima islama. Pa, mi smo ovdje učili neke propise, između ostalog, učili smo propise, ovo čitavo ovo vrijeme unazad, o a, krivičnom zakonu, jel tako, po odmazdi i tako dalje. Pa ja sam sa vama sjedio to i slušao, a, slušao to i kako, koji propis dolazi, sve, samo malo razmisliš o tome kako je Allah subhanahu wa ta'ala to propisao, a kako su to oni ta guti propisali i odmah shvataš iz svakog tog propisa pojedinačno zašto oni ne mogu podnijeti da se ova istina iznese. Zato što će pred njom njihov batil postati očet. Da se iznese na način kako treba da se iznese. Odnosilaca te istine. Pa, na primjer, propis i odmazde. Propis odmazde. Oni kad govore o tom propisu, pokušavaju da ga predstave na naj gori način. Međutim, pogledajte propis odmazde. Da onaj u islamu je propisano, tako? da onaj ko namjerno svjesno nekoga ubije, da se nad njim izvrši odmazda, da se ubije. A pogledajte za ubijstvo skoro taguta, šta je propis? Oni će, znači kako inače radi, lažno i licemjerno, šta uradi? Ubijicu, a, ovaj koji je namjerno ubio, šta će sad njim uraditi? U zatvor ga stave, je tako, nekoliko godina, pa ga onda puste i to zovu šta? Milošću. O tako, vidiš kako su oni milostivi. O tako, kako kod njih nema, o tako, grubosti. Stvari, prema kome su oni ovdje milosti? Prema ubiti. A, milost prema ubiti. Svatate, brać. Znači, to je krajnja glupost. To je krajnja glupost. Milost prema ubici. A dobro, gdje vam je milost prema ubijenom? Zar nije preći da se prema njemu neka milost osjeti? Jer on je mazlom, ubijen. Namjerno ubijen. A kao li, njima nije ni na kraj pameti da se sjete njegovih nasljednika da i oni tu imaju nekog prava. Šta pravite, braći? A pa kamo li da se sjete da je taj čin zabranio Allah subhanahu wa ta'ala, pa da je tu prekućeno i pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibn Qaim rahmehullahu ta'ala, u ubistvu imaju tri prava. Pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala to zabranio, to je najveći grijeh poslije širka, je li tako? ubistvo nedužno, bespravno ubistvo, namjerno. Je tako? Pa, je to pravo Allah. Pravo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala oprašta sa pokaja, pokajanje. Ali imamo pravo ovdje nasljednika. Imamo pravo nasljednika. Pravo nasljednika Allah subhanahu wa ta'ala je propisao da se ovdje ispuni čine odmazno en nefsu bin nefs. Glava za glavu. Život za život. Odmazdom. Njihovo pravo da se ispuni, čime? Odmazdom. A pravo onoga koji ubijen, šta je sa njim? Allah subhanahu wa ta'ala će mu ga nadopraviti kad? Na sudnjem danu. Pa niko neće biti oštećen. I, svačije pravo, i o svačijem pravu se ovdje vodi računa. I pogledajte Allahove subhanahu wa ta'ala mudrosti i hikmeta i savršenstva njegovih propisa i zakona. A pa pogledajte ovi koji se smilovali ubici. Pa zato što se smilovali ubici, zbog tako one milostivi prema ubicama, sve je više ubi, ubici. Jel' tako? Sve više ubica. Jel' tako? Zbog te milosti prema ubicama, tako, sad dolazi čitav ljudski rod u veliku opasnost. I postoje ljudi nesigurni. Širi se nesigurnost. Za nije preče da se smilujemo onome koji ubijem. da se smilujemo ljudskom rodu. Pa da se obezbijedi sigurnost da ljudi nesmetano i sigurno, bezbjerno hodaju i obavljaju svoje potrebe. Svakako, znači da na ove stvari treba obraziti pažnju. I pogledajte ta društva gdje su se smilovali ubici. Pogledajte njihov život i pogledajte stanje u kojem se nalaze. Pogledajte stanje u tim društvima nivo nesigurnosti. Je tako? Nedostatak bilo čega što liči na bezbjednost. Što svakako odgovara raznim probi svijecima, je tako, ili hvarošima, da onda osnivaju razne osiguravajuće kuće, pa će na što plaća osiguranje, je tako? I onda ćete sistematski stalno pljaškati, stalno se će biti zavratom, je tako? i tako dalje, šta se sve na to dalje nadovezi osim širenja nesigurnosti, tako? Da onda u takvoj atmosferi se širi sav drugi, sav drugi fesad kad bi počeli izračunavati šta sve proizilazi iz toga i kakvi se sve pojava nadovezuje na, na tu širenje, dakle, fesada i nereda, nedostatak bezvjednosti, da ljudi osjećaju strah, da tako, da se osjećaju nesigurno, onda bi to potrajalo dugo. Međutim, ovo Allah subhanahu wa ta'ala kako je propisao muslimanima i kako se na ovaj propis često pokazuje i pokušava znači ukazati na njega ili predstaviti ljudima u ružnom svijetu, tako mi ne samo ovaj propis, nego svaki drugi trebamo isticati kao znači, najveću vrijednost islamskog zakona i šarijata. Zašto smo se uopće dotakli i vratili na propise direktno, da ih spominjem? Zato što kažemo da je u toku borba između nevjernika i muslimana. I oni nameću šta? Svoj sistem i svoje zakone. A muslimani moraju prije toga sami naučiti šta to oni nose i šta to nude i šta žele da uspostavi danas u svijetu. Zašto? Zato što mimo muslimana danas u čitavom svijetu nema nikoga ko oponira. Nema nikoga ko se suprostavlja toj globalizaciji ili tom novom svjetskom poredku. Zašto? Niko se tom novom svjetskom poredku, globalizaciji u svijetu ne suprostavlja. Samo muslimani. Zašto, broći? Zato što niko drugi nema šta da ponudi. Nema niko alternativi. Pogledajte. Sve vrste i sorte nevjernika i mušrika. Svima je jedinstvena, znači jedna situacija, jedna stvar. Šta? Da su svi oni sekularisti, svi nevjernici. I da se svi slažu da ne treba vladati po Allahovom zakonu, nego po zakonu koji sami smi smislu. Prema tome oni nemaju, ovi su hindus, ovi su budisti, ovi su komunisti, ovi su uh, demokrate, ovi su uh, kršćani, ovi su židovi. Ali nema između njih nikakve razlike u pogledu sekularizma. Svi se slažu sa na tom nevjerstvu svom. Sa tog aspekta. Znači, svi imaju to jedno nevjerstvo zajedničko. Koje? Da neće Allahovog zakona. Da neće Allahovog zakona. Da državu treba odvojiti od, od vjeri. Jesu to primijetili? Čak i oni najzagriženiji koji, koji su napravili velike pokrete i velike da tako kažem, projekte iz vjerskih pobuda. Iz vjerskih pobuda. Čak i oni su nevjerici u ovom pogledu i oni su sekularisti. Pogledajte židove. Zar nisu formirali svoju državu Izrael iz vjerskih pobuda? Zar to nisu uradili pozivajući se na Telrat, na Toru, na Stari Zavijek? Je li tako ili nije? Pogledaj. Ipak, iako su, znači, u osnovi iz vjerskih pobuda osnovali tu državu, je li tako? Oni su je osnovali na nevjerstvu. Zanimljiva stvar. Pazite, državu su osnovali iz vjerskih pobuda, ali kad su je osnovali, osnovali su je na čemu? U temelji je na čemu? Na sekularizmu, na nevjerstvu i odbacili stari zavet i neće po njemu da sude i nije ni na kraj pameti. Sada te broj. Po istom kalupu su mnogi oni od oni koji se pripisuju islamu istu stvar uradili. Pa zar nije Pakistan nastao u osnovi iz Brat čega? Brat iz vjere, muslimani su htjeli da se razvoje, razvoje od od Hindusa, je tako? Pa ipak je ta država šta, kad je osnovana, osnovana na čemu? Na nevjerstvu, subhanallah, na sekularizmu. Pogledajte. Znači, to je zajedničko svima. Zato kažem da su muslimani ovdje jedinstveni baš po tome. Baš po ovim propisima, po svom šerijatu. Jedino oni imaju svoj šerijat. Odnosno, imaju šta? jedino oni još uvijek su šta? Zagovarači i nosioci Allahove riječi i zakona. Svi drugi ljudi, sve druge sorte nevjernika, svi su na istom nevjerstvu jedinstvenom, kojem sekularizmu. Zato ovdje treba napraviti poređenje. Pogledajte, nakon što smo spomenuli odmazdu, ona u, u naslovu je odmazda, je li tako? Ali kad počneš izučavati poglavlje po poglavlje koje se tiče odmazde kod namjernog ubistva, pa onda dođeš i kaže tamo šta? La juhtelu lualidu a bivale. Ne ubija se otac zbog djeteta. Pa onda vidiš Allahu akbar. Pogledaj sad te mudrosti pa kad počneš razmišljati o tome kako je to propisano, da se ne ubije otac ukoliko se desi da ubije svoje djete. Koja mudrost tu. Pa onda, šta još izuzeto, ne ubija se la juktalu muslimu, la juktalu muslimu bitjahiri, ne ubija se muslima zbog nevjernika. Aha. Pa vidiš tu mudrost i ljepotu Allahu subhanahu wa ta'ala zakona. I kad uđeš u detalje, svaki detalj ti povećava jetim. I sve više osjećaš i doživljavaš svim svojim bićem, svakom svojom ćelijom, Allahu mudrost, Allahu pravdu, Allahu hikmet, Allahu znanje, A onda sve to kad počneš porediti sa tagutskim zakonima, onda sve očitije, očitija postaje njihova glupost, njihova zatucanost, njihovo neznanje i džehl. I upravo zbog toga Allah subhanahu ta'ala sve zakone na dunjalku svodi na dva. Efe hukme džahilijeti je bugum. Zar oni žele džahilijetski sud? Džahilijetski klub se žele. Pa imaju znači na Dunjaluku samo islamski i džahilijetski propisi i zakon. I s pravom su ovi džahilijetski. Zato što su i najveći džahili i odrod od ljudi propisali. A ova je zakon pravednu, mudru, sveznajući. A? Taj zakon mora da, da je neuporediv. I ove dvije stvari su neuporedive. Iako će možda neko steći dojam da mi ovdje poredimo. Mi to ne poredimo, nego ističemo Allahu subhanahu wa ta'ala zakon nad zakonom džahilijeta. Nad zakonom džahilijeta. Isto tako kad govorimo o, o odmazbi, je tako? kad dođemo do toga da je el mu'minuna tatakafa u dimahum da je krv vjernika svih ista je li tako jednaka pa nema veze ko je i o kom se radi kad bi nam namjerno ubio najugledniji čovjek među muslimanima najneugledniji, naj, tamo neko dijete koje je samo se rodilo, zaplakalo i umrlo sebe sebebom njegovog napada i njegovog, jel tako, a, neprijateljstva, bio bi, jel tako, bila bi odmazda, naravno ubijstvo. Izvršena bi bila odmazda. Pogledajte odmazda. E sad, kad dođemo do toga da ljudi često može da bude nenamjerno ubijstvo. Jel tako? Razne situacije. Mi uopšte želimo namjer da ga ubijemo. A? pa onda dođemo u situaciju da vidimo da u, toj, u tom slučaju Allah subhanahu wa ta'ala nije propisao odmah. Nema odmose. Nego se plaća šta? Krvarina. Allah akav. Pogledajte šta to nenamirno ubistvo kad se desilo kod ta guta. Šta oni urade? Isto koji za namirno. Isto koji za namirno. Nekoliko godina robije, malo manje, je tako? uzmu obzir te određene okolnosti i nikom ništa, hajde kući. Dobro, gdje je tu pravda Subhana Allah? Pa ovaj, otišao mu život, popastio sam mu život. Vidi, ovaj čovjek upropastio mu život. I njegov život kao da nikad nije postoje. Nema ni jednog propisa koji sad vezan za njegov život što je propašten. Nešta, ko da ga nikad nije ni bilo ovaj zatvor, tamo nek radi džaba za državu, za tagute, nekoliko godina i hajde opet kući. Šatate, braću. Pa gdje je pravo ovo sad što je ubijen? Gdje je pravo njegove porodice, njegovih nasljednika? A da ne govorim u koji se sad proizlazi kad, kad se radi o namjernom ubijstvu. Ja znam za slučaje, znači ja znaju i mnoga vraća po nekim područjima Sandžaka i tako dalje kako to, zato što je nepravedan sud u općenicu, šta proizvodi? Proizvodi to da se poslije toga njegovo dijete, je tako, kao kaže, a, jedan naš čeh, uče ga tetejcu od malih nogu da ubije toga i toga kad naraste. Mi znamo kod nas situacije. Zbog te nepravde desilo se ubijstvo, namjerno ubijstvo, kom su to? Desilo se prije 20 godina i dan danas unoci jednog i drugog ne smiju, nisu rad. Ovi ne smiju proći pored njihove kuće, a ovi ne smiju proći pored njihove. Ili prolaze samo u autu. Ne smije pješke proći tuda. <coughs> Zašto? Zbog nepravde, zato što nije presuđeno kako treba. Pa vidite Allahove pravde kad je dao nasljednicima pravo šta? da svoj gnjev, je tako? I tu povredu izneće čime? Tako što će njemu skinut glavu. Glava za glavu, namjerno bi isto. A pogledajte, ne namjerno. Pa Allah stano tera, nije kao ta guti, i ne namjerno bi isto, eti i vama nama opet trvijaju. Nego, pravo, nasljednika. A, nema odmazdi, zato što nije namjerno. Subhanallah. Nema odvaze, nema nepravda. Nije namjerno, nego krvarina. A pogledajte tu krvarinu. Pogledajte. To vam je stocinu deva. Pa smo neki dan spominjali. Ili dvije hiljade ovača. A? Ili hiljade dinara. Allah vasa. Znate mi koliko je dvije hiljade ovača? To vam je... A? Jedan to nema. A dvije hiljade ovaca. Svaka ovca po, po 150 eura ili 100 eura, hajde. A, 200.000 eura. 200.000 eura. Hiljade dinara. Kolika je krvarina tu? Isto smo izračunali. Od prilike 4 kg i 250 grama zlata puta 40 maraka od prilike, a opet 170 ili 85.000 eura. I tako dalje. Znači da se da kome nasljednicima. Pa ovi nasljednici kad dobiju, je tako, tu krvarinu, nenamjerno ubistvo. Iako je nenamjerno dobit će. Je tako? Hoće li ostati tu kakvog neprijateljstva ili će islamsko društvo i džemat i dalje funkcionisati normalno. Svako je dobio svoje pravo. Svako je zadovoljan. A pogledajte ta ljudi. Ti ne postojiš. Tebe kao da nema. Dok si živ, ima da nam daješ poreze. Da tako? Da ti jašemo na grbači i da ti pijemo krv. Kad se neko ubije, gotovo, tebe nema više. I ni u kakvim propisima se ne uzima više u obzir. Kvas nikad nije ni bilo. Nego daj sad ovoga što te ubio, daj sad njemu posebno da još dodatno ga iskoristimo. I sad nad njim da se življavamo neko vrijeme. Zbog čega? Ne zato što je nama nanio nepravdu, nego tebi. Kako to smisla ima? Sad da je Ili povrede koje su manje od ubijstva. Je tako? Namjene povrede. Je tako? Na glavi gdje se razbije lobanja i dođe povreda do same opne, možda ne opne, je tako? Je trećina krvarine. A tebi danas neko da razbije glavu. Je tako? Možda bi čak na sudu morao i ti kaznu da platiš. Je tako? Što će neko razbije glavu. Nisi nosio A? Što nisi nosio kaciku? <laughs> Ha? Ili što nisi plaćao osiguranje? Tako? Sam si kriv, ne plaćaš osiguranje? Pogledajte te uvod koji prolazi u unutrašnjost utrobe, bilo u prsa bilo u stomak, u leđa, u vrat, je trećina krvarina odnosno ne prisina nego 15 deva, je tako? 15 deva. Lom, kostiju, pomjeranje kostiju, lomovi, zlobova i tako dalje, 15 deva. Pa šta bi ovi kroz Gdje si ti to? Možda i ti mora nešto raditi. Ha? La havra valako. I još mora nešto raditi šta? I liječenje. Ha? La havla vala kuvata illa billahi la liman. Ne uporedive stvari, braćo. Kad se radi kod namjerne povrede, imaš pravo na određen, u određenim povredama imaš pravo na odmaz. Za svaku sitnicu, tačno se zna kolika je krvarina. A imaš pravo na odmaz ako se radi o namjernoj povredi. Namjer se neko izbije zub, imaš pravo namjerno da mu izbije zub. Zub za zub. E, deva za svaki zub. Kod nas A, kad bi nekome a, ispo zub, ništa, ideš, ne shvatiš. U svakom slučaju, a, najmanje gesta, 20 maraka, kršenja javnog reda i mira. I ti platiš, dobio ispod ti zub, ti još platiš. Sada, ne upredive stvari. Ne upredive stvari. Ne mogu se porediti sa Allahom subhanahu wa ta'ala pravde, njihov zulm je neuporediv i on je očit. On je očit na svakom propisu. Na svakom propisu. Pa pogledajte propis, na primjer, odmazde. Da se vratim opet na odmazde. Pogledajte propis odmazde. Neće se ispuniti odmazda sve dok se svi nasljednici ne složi na to. A ako neko od nasljednika kaže, ne, ja bi oprostio, ili ja hoću krvarinu, ne ima odmazde. Znači, i sad te strane, šta? Kada Jusri je cijel katu, inek ne pretjeruju ubijanje, ne ide se preko granice na ubijanju u svakom slučaju, nego se gleda da se zadovolji da se zadovolji pravda svaki propis za sebe je Allahov ajet i Allahov dokaz. Ako o njemu razmisliš. A ako pos, poslije toga razmisliš o stvarnosti i kako ta guti sude, onda se postane jasno zašto ni u kom slučaju ne smije doći do toga da se narodu ove stvari objasni. Nevjednicima bi bolje bilo u svakom slučaju lakše živit u islamskoj državi nego u svojim tagutskim državama, za koje oni kao ginu. Tako, toliko ih vole. Svako ne vidim ko bolje kad se desi ubistva, ubistva smeđu njima česta i nesigurnost je na velikom nivou. Je tako? da ima pravo odmah da ima, da ima pravo da oprosti odmah uzme, da uzme krvarinu. Oni su općento dunjavčari, kad mi spomenu, hiljad zlatnika, a, Kosovo se naježi na glavu. A, dvijesta hiljada eura, kad spomenu, što ovdje... A, možda svom babi navesti ili <laughs> da neko ubije. Sam držim krvari. Šatate već. Poredite sad njihovo stanje, sad, pod kapom njihovih taguta i koji oni robstvo svojih taguta, a koju im slobodu, čak i kao nevjednicima Allah subhanahu wa ta'ala daje. Čak i kao nevjednicima koju im slobodu Allah subhanahu wa ta'ala daje. To su neuporedive stvari, braći. Da on, da se njemu prije svega dozvoli da on živi u islamskoj državi kao nevjerni. I njegovo nevjerstvo mu se ostavlja. Čak se uvažava to njegovo nevjerstvo. Ti obzirom, znači uvažava se njegovo šta, da on u osnovi ne priznaje islam kao istinu. I šarijet, ne mora ostavlja mu se sloboda. Sa njegova obaza, zato se ostavlja, evo ti, obzirom da ne vireš u ovaj islam, ne moraš se za njega boriti i ginu. O tako? Ne imaš obaveze. Ne samo da mu se ostavlja sloboda da on ostane u svom nevjerstvu, nego se ne obavezuje. Ne moraš evo ginu za islam. Pa sa glavarinu godišnje, džiziju, o tako? ta glavarina, to je simbolični porez. Samo da se kroz njeg ogleda šta? Da on je, je tako, poko, pokorio se. Je tako? Plaća, da je lojala. ništa drugo. A pogledajte nevjernika. Nevjernici, kad bi to dali nama muslimanima, pa mi se nikad ne pomjerili ništa drugo ne bi tražili, tako, koliko smo lijeni. To bi nas odmah sve uspavalo. Kad bi nam dozvolili samo da vi kažemo, mi ne vjerujemo u vaš zakon i u vašu državu i nećemo za to da se borimo, da on kaže, dobro, vi ste muslimani, ne morate se boriti za ovu državu. A, što ne znači? Pošto se vi muslimani ne vjerujete da istina ovo što mi i pravedno ovo kako mi, eto vi ne morate se sjeti kod će nikakve za ništa ne imate. Ni poreza, ni naveta. Ni poreza, nikakvog naveta, ništa ne imate. Šta mislite to? Pa to se nima daje. To je Allahov zakon. Svatate li? Zato ovaj šarijat treba izučavati do u detalje. Svaki detalj. Svaki detalj. I sa svakim detaljem vidiš istinu vidiš istinu i vidiš pravu. Pogledajte da Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno islamski učenjak svojim istihadom, nisu ostavili ništa protiv propustili slučaj, ništa ne smije ostati uzaludno. Pa čak, e sad da napravimo poređenje opet sa tazutima. Dobro slušajte. Kaže šeheh Muhammed Ibrahim, rahmehullah ta'ala, kaže Iz državne blagajne će se nadoknaditi dug muslimana koji preseli se dugom, a nije mogao da vrati. Allah. A? Ili kaže, ako je bila ubijstvo greškom, a ubica nije imao imetka da plati krvarinu, nije mogao. Je tako? Platit će se, kaže, krvarina iz državne blagajne ili kaže ubi neko bude ubijen padne mrtav ne zna se ko ga ubio kao na primjer bude ubijen u gužbi u tavafu ili na zemretima Znači, se sam čovjek mrtav niko ne zna ni sam ubijica ne zna da je on ubio o tako a? ostavlja li se ova žrtva da propadne džara nasljednici neko plaću, nek mu klanjaju dženazu. Nije Allah, nego kaže, iz državne blagajne će se platiti krvarina. Ili nađe se negdje čovjek ubijen, ne zna se sa sigurnošću koji ga ubio, nema čvrsti svjedoka, to tako, nasljednici smatraju da je ga ubio taj i taj, smatraju, ali nemaju dokaz. Neko se zakunu njih 50 puta, je tako, njegovi nasljednici 50 zakljeti i šta? Imaju pravo na njegovu krv. Ili, ako ne smiju, neće da se zakonu da prihvate njegovu zakljetu. Ako ne prihvate njegovu zakljetu, kao što je ubijen Abdullah ibn Sehl, ubijen na Hajberu, nađen mrtav, pa se židevi zakleli da ga nisu oni ubili. Ali njegovi nasljednici nisu prihvatili zakljetu židova, nevjernika. Pa je Resul sallallahu alaihi sallam šta? platio njegovu krvarinu iz državne blagajne. Allah razvoj. Znam se tebe nađu mrtva. Da li bi tako ući ikad išta pomislili o tvojim nasljednicima? I šta je briga? Ti si bio dobar da si bio živ. Plaćao si poreze, je tako? Ovaj opsti glavni porez, on ti je 17%, je tako? Na struju, na na neke energetike, ili tako na nafti, tako dalje, ti plaćaš porez daleko veći. A, 60, 70, 80%. 80%. Nisi svjestan, ili tako? Ovo što kad nas piš goriva, to je 80% s ti njima, ili tako? Kako se iskoristava od strane ta guta, kako se iskoristavaju osnovne ljudske potrebe? Ishrana. Sanovanje. Pogledajte pogotovo na zapadu, stan, stanovanje, kako se ta osnovna potreba iskoristava i kako se ljudi podjarljuju kamatnim sistemom i tako dalje. A pogledajte Allahove subhanahu wa ta'ala pravde i milosti. Allahove milosti. Allah je prema tebi milostiv dok si živ. Pa ako nemaš, nisi ništa dužan da daješ od muslimana, Pa pazite, nije od nevjernika, od muslimana, daju samo bogati. A bogati tek onda, kad određena svota kod tebe leži godinu dana van tvojih potreba. Ne treba je. Da tako, 85 grama zlata ili toliko novca stoji čitav god ne treba ti nikad. E tek onda si dužan da dadneš i to koliko? 2,5%. Allahu akbar. A pogledajte ta guta. Evo recimo, ja sam prosijan. I stojim na semafor, gladan. I isprosim pola marke. I odem u pekar. I kupim tifli i 17% pojede se oni sa mnom. I niti se ne pita što ti nemaš, što ti isprosio sefer. Nikoga to ne zanima. Stira je odmah i gotovo. Sefer. A da ne govorimo ništa dalje. Najveći procenat davanja je ako bi čovjek našao riznicu, blago neko, koje ti u osnovi ne pripada nikako. Nije tvoje da dadneš jednokratno, je tako, jednu petinu, dvacet posto. To je najveća stopa koja je propisana u islamu da se daje od imetka. Znači, nađeš nikak svoje, nađeš negdje neko blago i sad, a, ne pripada muslimanima, nego nekad možda iza starih nevjernijskih država ostalo tu, e, onda ti šta, samo pet, jednu petinu. Sad daje 20%. A taguti ti uzimaju od isprošenog hljeba 17 posto, nekoliko puta po 17 posto izađe ova znako. Šta trate? A Allah subhanahu wa ta'ala propisao od onoga što nađeš nije nikak svoje. Tek onda taj procenat. I pogledajte Allahove pravde i milosti. A pogledajte taj zlup. Pogledajte. I pogledaj kako on tebe izrabljuje dok si ti živi i pije ti krv, pije, pije. I onda kad se neko tamo negdje ubije, samo ga zakopa. A pogledaj u islamu, niko od tebe ništa ne traži. Možda nisi nikad dao zakijata, nikad nisi bio bogat. Ali ako te neko povrijedi, ili te neko ubije, i ti nemaš iz državne blagajne za tebe, šta, 100 deva, 2000 ovaca, šta, Možete li vi to napraviti tu? Kako to funkcioniše jedno sa drugim? To mora svako od nas da, da, da doživi, braćo, da osjeti slav, slav što će Allah subhanahu wa ta'ala učinio muslimanom i da osjetiš obavezu da se za ovu pravdu boriš i da je da, da ovoj pravdi ljude podučavaš, da im otkriješ njihovu slobodu koja ih čeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a da razotkrivaš njegovo robstvo prema tagutima. Kako je on porobljen? ljudi vide kako je porobljeni, to treba razotkrivati. I ljudima treba otvarati oči pogled toga. Pa onda poslije toga kad opet odaberu tagute, ta pa Allah subhanahu wa ta'ala će sanavo, sa njima vratiti ono što će vratiti sa njihovim tagovoćima. I na Dunjalku, i na Ahiret. Ako najđu oni najmilosrdni, jel tako, onda teško njima. Ako prije toga odu, jel tako, na Ahiret, onda i tamo čekaju isto tako, kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, opet meleci ziladom, siladom, najmilosrdni i silni. Jel tako? Zašto? Zato što očitu istinu i Allahovu milost su odbijali. I nisu htjeli da prihvatili. Pogledajte nepravde i taguta i Allahu je subhanahu wa ta'ala pravda. Kako onda, kako ovi ljudi onda, kako je moguće da pored ovakvog porobljavanja i ovakvih jarmova i nameta, ljudi danas osjećaju, oni se osjećaju kao da su slobodni. Kako je to moguće? ljudi osjećaju da slobne. Oni stvari podjarnjeni, ukroćeni. Kako to? Zato što im je tagut dao hajvansku slobodu. Dao im slobodu životinja. Kako? Pa ti, ili na primjer ja, a, imaš uštali hajvana, jednog konja, krav ili više njih i onda ti njemu donosiš mito, sijeno, tako hraniš ga, čistiš ga, češljaš ga, a vode mu donosiš da pije. Njegov izmet, izmet ispod njeg čistiš ti. A? On zavalo, možda, ha, šta bi rekao, možda se osjeća da je slobodan, je tako? I da kaže, gledaj kako sam ja, čak mi čisti ispod mene, ha? Osjećaš slobodno. Ali on ne zna, on možda osjeća, a možda da osjeti da ja njem sam tu na usluzi. Da mu ja izmetim. Tako ispadne. On je tu gazda, a ja mu izmetim oko njega tu, titra. Da tako ispadne. Ali to je samo privid. On je sveza. On je pored toga sveza. I on nije svjestan uopšte zašto ja njega tako timarim i donosim mu sve da jede i da pije. Zato što ja dobro znam da što meni treba. I da će možda doći jednog dana trenutak kad će ja reći dosta i sad hoću suđik imam. Svatate? <laughs> E to je ta hajvanska sloboda koju su taguti dali ljudima. Evo ti jedi i pij. Šta god hoćeš i halal i haram, nemoj gledat. Najbi se dobro i evo ti malo se zabavlja. Da ne bi osjetio ovu stegu na vratu. Da ne osjetiš da si svezan. Da ne osjetiš da smo se porobili. I da se ne bi slučajno ti sjetio zašto te mi pripremamo. Da se ne sjetiš što ti stalo dajemo mito i stalo ti... Je tako? Da ne primijetiš taj ambijent robstva i robije svoje. A vallahi današnje robstvo ljudi prema njihovim tagućima, kad se dobro sagleda, je veće i opasnije od robstva robova u srednje vijeku. I stoljećima srednjeg vijeku. Jer ona je bio svjestan, on je rob. Pa tako? svjestan rob, I moj mogućnost da se otkupi, da radi za svog gazdu i imao je određena prava. A ovaj nema osnovno ljudsko pravo. Nema pravo na da izabere ispravno čistu vjeru. Da se spasi na dunjaluku od Allahove srđbe i kazne Allahove na ahiretu. Nema pravo na to. Allahu akbar. Pazite, oduzeti ti to pravo poduzima. Nema pravo da razmišlja. Nego ta guti od njega traže njegovo srce. Šta oni traže od nas? Da mi svoja srca njima ovako stavimo. Ovako. I svoje mozgove i umove da im ovako potvorimo i da kažemo gdje sad upište ovdje, upasujte šta god je vama volja. I da mi svaki dan ujutru kad ustane u prvo njih pitamo molimo vas izdiktirajte nam danas kako ćemo razmišljati. I da molimo vas, izdiktirajte nam danas kakav će naš ukus danas biti u pogledu odjevanja čak i lične ishrane. I to moraš njih da pitaš kako ćeš ti da urediš svoj sop. Ako malo počneš razmišljati i drzneš se da iziđeš iz tog koloseka koji je od njihove strane zacrtan, teško. Prvo teško tebe od prvih tvojih ukućana. Pa onda od komcija, a onda Boga mi i od onih, od onih sa, znaš, što slobodu ovdje uspostavljaju i red pod navodnim znacima, odnosno pravi taj najveći nerim. Razumijete, brzo? Pogledajte koji, do koje mjere su ljude porodili. Nije to robstvo u lancima nego su srca i umove ljudima uzeli. I tu pišu i rade što hoće. Toliko su se, toliko su i se ljudi preko prepustili. Nema pravo niko slobodno da odabere istinu. Ne. Odmah si, dođi vam. Odmah se zapišu. Stavite tamo biljeg a, zvijezdu ću staviti. Žutu. Gdje god se ti pomakneš, ovo je onaj obilježen. Šta je tu problem s tobom? Ti neki kriminalac, šta je? Nije nego, ne slušaš njih i ne, infor, ne informišeš se od njih, nego čitaš Allahovu knjigu. Pa te Allah o njima obavijestio, pa ti onda gledaš na njih malo drugačije sa velikim nepovjerenjem, odnosno na vjeri svima. E. A, to je problem. E, to su vam tagovci. To su vam tagovci. A oni koji danas pokušavaju da Allahu subhanahu wa ta'ala ljudima vjeru predstave u velikoj mjeri griješe, na razne načine. I ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da mi ne budemo odmah nego da Allahovu vjeru predočimo onakva, onakvu kako ona je. Takve greške se događaju. Događa se da kad posmatraš davetske pokrete koji se pojavili u zadnje vrijeme u čitavom arapskom svijetu, islamskom, muslimanskom svijetu, to su bili pokreti revolucionarni pokreti, je tako? pokreći koji su htjeli napraviti bunu, prevrat, državne prevrate. Je li tako? To je greška, braću. Zašto je greška? Zato što su ti ljudi u stvari na brzinu htjeli da zasjednu na vlast. Nisu imali sabora da se žrtvuju za Allahu vjeru, nego su odmah htjeli plodove. Odmah da uživaju u Allahovi blagodati. Pa Allah tako ne da. Ne možeš ti, Allah subhanahu wa ta'ala neće da to si iskrenima. Ne možeš ti uzjehat na Allahu vjeru, pa preko nje dostići. Ha? Da budeš ministar, predsjednik, da vlada svijetom. Hoće li Allah pustiti tako? Neće. Neće, preko Allahove vjere da si ti domogneš moći. Političke, ekonomske, vojne moći. Neće to Allah pustiti. Ali ti to bude cilj, bit će se ovako kako je bilo sa tim, jel tako, pokretima. Kako se završilo? Sve su propali. I šta je drugi put, isto od tramputica? Uklapanje. Lagano uklapanje, jel tako, i utapanje. A? Uđemo u političke partije, pa ćemo mi nešto i tamo, vamo, šta? Opet hoćeš pod plastom islama, ali da taj islam pomiriš sa kufrom, pa opet nekako da se provučeš kraj nevjernika i sa njima, pa da opet ti zacebiš. Opet cilj šta? Dunjalu. Pa gdje je ahiret? Gdje je džennet tu? Gdje je Allah subhanahu wa ta'ala tu? Njegovo lice, njegovo zadovoljstvo. Zašto nisu očite stvari? Zato molim Allah subhanahu wa da nas spasi i jednog i drugog nego puta, nego da nas uputi trajim putem, sa srpljivim radom, istinskom davom, da ljudima obznanimo suštinu onoga čemu pozivamo otvoreno. Pa onda nek ko ima petlju, nek se prihvati ovoga i nek ponese u ime Allah subhanahu I nije nas briga dok li ćemo stići. Mi ne idemo na prevrate i na bune. I na fesad. Ako ti je cilj atirat, onda si zadovoljan. Čim te Allah uputio, ti si postigu. Stvar je svoj cilj. Bez obzira što te ljudi sad omalovažavaju, bez obzira što nisi ministar, što si miskin, što ti, ali ne, ti si se oslobodio ovde. Ti si doživio onu slobodu koju ti Allah daje svojim šarijatom. Zamisli. Zar li ne osjećaš? Ovdje je osjećaš. Allah te oslobodio. Počastio te. Da ove jarmove kod drugi ljudi što nose, ne nosiš ti što skinu. Nećeš da nosiš to. Mi se tome pokori. Ne strahuješ od ovoga i od ovoga. Hoćeš li biti pokoran Allahu ili kome ćeš biti pokoran? Nego slijediš kako je Allah propisao. Ja ih nabiju stakillaha, vana tutijem kafirine vol munafiqin. O Allahu poslaniće, vjerovjesniće, Allaha se bojite, nemoj sviđi kafiri munafike. Inna nahnu nazzalna alejke il-Qur'ana tanzira, fasbir li hukmi rabbit. Ostaburi na propisu Allahu. Vala tutijem minhum asiman au kefura. I nemoj odi da slijediš ni nikakvog fasika, grešnika, ni kafira Nego Allahu pokornost. Njemu se pokori. Pa tako kako se oni svi bore da ne bude Allahove vjere, kako se mi svi trebamo da borimo da bude Allahove vjere. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة Borite se svi protiv mušlika, ko što se svi oni bori protiv vas. Va'alamu anna Allaha ma'al muttaqin. I znajte da je Allah sa muttaqinima. Znači, tvoje samo da budeš od mustaqima. Čim to budeš, ti si uspio. Pa je ovaj ajed prije, Ja je ladina amenu katilu ladina je lunekum in al kufar, bojite se proti oni vjerni nevjernici, kako što se do vas isto se završava. Va'alamu anna Allaha na'al mutafim. Da što se svi ovi ajeti ovako završavaju? Zato što mnogi takozvani doktori ili će uskoro biti doktori misle da će Allah biti sa njima ako se oni sakriju u ovaj narod. Pa ih neprijatelji islama ne prepoznaju. Da će i tako Allah spazi. Allah ih podučava, ej, ako ti budeš zadamu, enda Allah mutafina, ti budeš od mutafina, Allah je s tobom. Dakle, imamo ovdje pojavu da ljudi, ja sam oduljio, ali vi morate još malo sad ostaviti. Ako neko pođe na vrat, ja ću ga vratiti. Imam jednu važnu stvar da vam kažem, još samo ovu. Znači, imamo tu stramputicu da mnogi ljudi pokušavaju da preko raznih povoljnosti koje vide u šerijatu, ostvare neki, da tako kažem, e, da preko toga ljude pozivaju u vjeru i onda opet ljudi imaju pogrešan nije. I ne primataju se Allahove vjere radi vjere, nego radi povoljnosti koje će biti. A mi se ne prihvatamo šarijata zato što će nam biti bolje, imat ćemo puno više da jedemo, da pijemo, manje obaveza i manje poreza. Nije. Radi ubudijeta Allahu subhanahu wa ta'ala ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala. Šta rade ovi koji imaju ovu, ovu viziju pogrešnu? Oni pokušavaju da uspostavljaju vjeru u pojedinačnim segmentima samo. I sve to bude na kraju zavluda i laž. Pa ćeš vidjeti one koji su čitavu reklamu i, i pokret napravili, hajmo islamske banke. A, bankarstvo bez kamate. I šta onda na kraju? Na kraju sve to propane i bude to banka koja najviše kamata uzima, samo se drugačije zove. Zove se fajda. Je tako? Ne zove se kamata riba, nego cavaj. Fajda se zove. Zašto, braćo? Ne može, ne može sistem islamski fun funkcionisati djelimično. Neće muslimani osjetiti bereket zekijata, dok kamata sasvim ne bude zabranjena. Jer zekijat je suprotan kamat. Zekijat rastura i metak iz ruku pojedinaca naširi. A kamata skuplja i stavlja ljude u potičken položaj, porobljava A zekijat ih oslobađa i pomaže im. Pa može proraditi, da tako kažemo, zvekat i profunkcionisat, ako većina ljudi ide i uzima kamat? Ne može se to osjetiti. Ja sam čuo da je bilo rasprava na raznim ekonomskim fakultetima, potuzli i tako dalje, da ljudi, ekonomisti, negiraju da može funkcionisati to tako. Da može zekat uopšte funkcionisati. Zašto oni to negiraju? Negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovu mudrost. Zašto? Zato što i gube izvida da bi u tom slučaju kad bi radio zekat kamata bila zabranjena i stopirana. Razumite? To je nešto pojedinačno. Napravit ćemo islamsku banku i takozvanu malo muslimansku školu. A, zašto kažem ovo? Zato što sa neće pustiti da to bude islamska škola, ali tako? Mora 70% njihovog programa. Šta je to? To je samo da napravimo, sam sebe da zavaramo. Da napravimo sebi ambijent, da eto ko ipak smo mi nešto done, ostvarili svoj islam nekako. Jel tako? Nije. Ova vjera funkcionuje kompletno. Kad se naredi zekat, mora biti zabranjena kamama. Tako? kad se naredi zekat i kad se uzima džizija, onda nema poreza. Kad se zabrani krađa i pronevjera, je li tako? Onda se uspostavljaju šerijatski propisi za ono jako prekriče. I onda kad se uspostavi sigurnost na imovinu, onda nema osiguravajućih kuća. Nema. Šta tako? Znači sve je uzajavno povezano i sve zajedno funkcionuje. I zato nam Allah spana tada naređuje šta? Ja je hrvim dinana nuduhuru fi firmi kefe. O vjernici uđite u Allahu vjeru potpuno. I samo tako potpuno. Ali tako je to onda potpuna blagodat kojom se Allah subhanahu wa ta'ala i ponosi da je potpunio ljudima. El jevme ehmeltu lekum dinekum wa etmemtu alejkum nijemim. Danas sam vjeru zavrstio i svoju blagodat prema vama upotpunio. Ova vjera je Allahova potpuna blagodat. Pa zašto ja i ti mislimo da se zadovoljimo sa nepotpunom blagodatom? Što mi hoćemo samo malo te blagodati, dvije. Ali taj dio sam ne može da bude blagodat, no tako dok ne prihvatimo vjeru u cijelini u potpunosti. Ja se nadam da ste uz Allahu pomoć kako da ovu poruku. Poruka je učite Allahu šarijet, učite Allahu je propis. S posebnim osvrtom da je to propisao Allah mudri i uzvišeni. A gledajte na tagutske propise s posebnim osvrtom da su najveća osvar i najveće budale i glupaci propisao. I najveći pokvarenja. Pa ćete onda osjetiti džennet na Dunjaluku prije nego ga osjetite na Ahiru kao što kaže šejh u Islame ibn Tejmije, nećete ni osjetiti ni na ahiretu džene tako ga ne budete osjećali na dunjalu. Tu slad što će Allah učinio muslimanom, što ti nisi neki glupan i neki izmanipulisani samo bezuin, je tako? Da tako kažem. Nisi, nisi dozvolio, te Allah te uputio, dao ti razboritost. Ali ovi ljudi oko nas su miskini, izmanipulisani. Pa se jedan od državnih službenika pobunio kad sam ja rekao da su oni izmanipulisani. Govorili smo nešto, raspravljali o školstvu, pa kaže, a što, kako to sam spisao prihvatio? A pa vi kao, vama se ne sviđa. Šta ste tu vi? Pa vi ste izmanipulisani. Zapravo, on sam nije izmanipulisan. Većina njih su plaćeni a ostali su od strane ovih plaćenika iz manipulisanja. Zar nije tako? I znajte da će mnogi protiv ove istine ustati. Zato što kad ova istina dođe na snagu, neće biti ministarstva za sport i nekulturu. I razloga. Nego svi botike. Tako? Zato neće biti bez poslušarenja. Neće biti dozvoljeno da se ljudima i meta kužima na glupost i budalaštinu. Neće biti dozvoljeno. Zato molite Allah subhanahu wa i razmišljate i trudite se da nam otvori puteve. Da nam otvori puteve ka ovoj Allahu subhanahu ta'ala slobodi. Amin i kao što je rekao jedan od Asaba, mi smo poslani da ljude iz robstva ljudima izvodimo u robstvo Allahu subhanahu wa ta'ala. A robstvo Allahu subhanahu wa ta'ala to je prostranstvo ahireta. O tako? A robstvo tagutima je teskova dunja, luka. I pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje tagute. Da oni والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمة oni koji ne vjeruju njihovi zaštitnici su njihovi taguti. Oni ih iz svjetla uvode u tmine. Pa koja zahvalnost taguta prema svojim podanicima? i njihova zahvalnost, evo, kroz sve ove, ja sam spomenuo samo nekoliko propisa, Kroz svaki propis ćeš vidjeti da taguti ljude, znači u znak zahvalnosti, njihove ah. odanosti i podsjenosti tim tagutima, što oni njima rade? Izrađuju ih i samo ih još dublje u smire gure. A Allahu ali u ladina amen. Juhriđuhum milan bulumati ilan nur. Allah je zaštitnik vjernika. On ih izvodi iz tmina na jedno svjetlo. Tmine su mnogo rojne. Na to jedno jedinstveno svjetlo. Zato kažem, molite Allaha subhanahu wa ta'ala i dovite i razmišljajte ne bi li nam Allah otvorio puta. Wallahi, sjećam se, godinama unazad, sjećam se, da nismo mogli ovako uopšte razmišljati. Nismo znali puta. Nismo mogli, nismo imali nikakve šanse da blizu nešto ovome razmišljamo. Mi smo mogli ni na kraj pameti da nešto od ovih viđenja dokućim. Pa je Allah otvorio. A šta mislite koliko još poslije ovoga Allah je moćan da nam otvori. Borite se. Allahu na sežde. Allahu i bade čini. Allahu se približite. Ne bi li Allah tu svjetlost poveća. A iman se povećava. Što bude veći iman. Sve je svjetlost veća što je svjetlost veća, sve se bolje vidi. Vraćaj. Molite Allah od njegove svjetlosti. Allah se približava. Borite se da naše duše budu duša koje teže aršu. Koje teže aršu. Aršu koje teže Allahu. Blizine Allahovoj. Pa će Allah pute otvoriti. Allah nama sigurno želi dobro. A mi moramo želiti dobro. Pa će Allah stano tela dat da to budemo istinski željeni. Allah vas pomogu. Volim Allah stano tela da nas nagradi najljepšu nagradu. Volim Allah stano tela da nas nagradi što sam zadovoljiv. Molim Allah stano tela da nas nagradi za vaše sabor i stavljenje. Amen nikog ne ostavi na ovom skupu, a da mu grijehe ne oprosti, smo ote ne sakri. Molim Allah nas manu tjelo da nas u džennet uvede. Molim Allah nas manu tjelo da nas svima podaje Teus. Molim Allah nas manu tjelo da nas počasti da budemo od boraca za Allahov din. Amin. Allahove vjere. Amin. Radi njegovog lica. Amin i radi onoga što je kod njega od blagodati koje on obećava svojim iskrenim robovima, dobrim ljudima, svojim poslanicima i šehidima. Molim Allah subhanahu da pomogne našim braćim džajde koji se bore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa da pomogne našim braćim džajde koji se bore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa da ubrza svoju pomoć i pobjed. Molim Allah subhanahu wa da ubrza svoju pomoć i pobjed. A zaista je Allahova pomoć i pobjeda blizu. A nakon ovih bitaka i ove pobjede koja je blizu, da mislite koju će poslije mušići i kjateri bitku dobiti, ako ovu izgubi. Allah najbolje zna. Volim Allah subhanahu ta'ala da im bude ovo gazvetu ahzab. Da im bude ovo bitka poslije koje nikad više neće napadati, nego će biti napadani. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza svoje pomoć Bože. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrst. Da nam podari razvor. Da nam podari razvor. Da nam podari razvor u osudnim trenutima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari smirinost i razboritost u osudnim trenutima. Da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari da istinu govorimo i radimo u najtežim situacijama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti. Amen. Molim Allah Šmano Tala da nas učesti na istinu. Učesti naše korake. Molim Allah Šmano Tala da nam podari snage, razuma i razboritosti. Amin. Da nam podari od svog znanja, ilma. Amin. Da nam on poduči da nam pokaže kako trebamo i šta treba da radimo. Amin. I kako treba da se borimo. Amin. molim Allah svana tala da vas sve nagradi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Molim Allah svana tala posle ove dove koji sam rekao da je zadnja da vam ovaj vaš mesjid učini prijatnim. Da se vi po večera se odmorite inša Allah. A sutra posle sabaha